פרק ט. מי יתנני במדבר מלון אורחים, ואעזבה את עמי ואלך מאיתם, כי כולם מנאפים עצרת בוגדים. וידרכו את לשונם קשתם שקר, ולא לאמונה גברו בארץ, כי מרעה אל רעה יצאו, ואותי לא ידעו נאום אדוני. איש מרעהו ישמרו. ועל כל אח אל תפתחו, כי כל אח עקב יעקב, וכל רע רכיל יהלוך. ואיש ברעהו יהתלו, ואמת לא ידברו, לימדו לשונם דבר שקר, העוון נלאו. שבתך בתוך מרמה, בן מרמה מאנו דעת אותי נאום אדוני. לכן, כה אמר אדוני צבאות, הנני צורפם ובחמתים, כי איך אעשה מפני בת עמי? חץ שחוט לשונם, מרמה דיבר, בפיו שלום את רעהו ידבר, ובקרבו ישים אור בו. העל אלה לא אפקוד בם, נאום אדוני, אם בגוי אשר כזה לא תתנקם נפשי. על ההרים אשא וכי בנהי, ועל נאות מדבר קינה, כי ניצתו מבלי אש עובר, ולא שמעו כל מקנה, מעוף השמים ועד בהמה, נדדו, הלכו. ונתתי את ירושלים לגלים מעון תנים, ואת ערי יהודה אתן שממה מבלי יושב. מי האיש החכם ויבן את זאת, ואשר דיבר פי אדוני אליו ויגידה. על מה אבדה הארץ, ניצתה מדבר מבלי עובר? ויאמר אדוני, על עוזבם את תורתי, אשר נתתי לפניהם ולא שמעו בקולי, ולא הלכו בה. וילכו אחרי שרירות לבם, ואחרי הבעלים אשר לימדום אבותם. לכן, כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, הנני מאכילם את העם הזה לענה, והשתיתים מראש. והפיצותים בגויים אשר לא ידעו המה ואבותם, ושילחתי אחריהם את החרב, עד כלותי אותם. כה אמר אדוני צבאות, התבוננו וקראו למקוננות ותבואנה, ואל החכמות שילחו ותבואנה, ותמהרנה ותישאנה עלינו נהי, ותרדנה עינינו דמעה, ועף יזלו מים. כי קול נהי נשמע מציון, איך שודדנו, בושנו מאוד כי עזבנו ארץ, כי השליכו משכנותינו. כי שמענה נשים דבר אדוני, ותיקח אוזניכם דבר פיו, ולמד נא בנותיכם נהי, ואישה רעותה קינה. כי עלה מוות בחלוננו, בא בארמנותינו, להכרית עולל מחוץ, בחורים מרחובות. דבר כה נאום אדוני, ונפלם נבלת האדם כדומן על פני השדה, וכעמיר מאחרי הקוצר, ואין מאסף. כה אמר אדוני, אל יתהלל חכם בחוכמתו, ואל יתהלל הגיבור בגבורתו, אל יתהלל עשיר בעושרו, כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי, כי אני אדוני עושה חסד, משפט וצדקה בארץ, כי באלה חפצתי נאום אדוני. הנה ימים באים נאום אדוני, ופקדתי על כל מול בעורלה, על מצרים ועל יהודה ועל אדום ועל בני עמון ועל מואב ועל כל קצוצי פאה היושבים במדבר ככל הגויים ערלים וכל בית ישראל ערלי לב.